بیت ناو خود سر رهات اینان او ایجار ونیا ده یه تأکید کردن اب سینداب ناو رب العالمینی ایجار هنگی تبيا مروف وی وعده و وی عهده جیبه جیب کرد. چی گفت مروی اف وعده و عهده مروی شکاند و مروی جی بجی طبعا اوه چو شکل دانیه اوه هنگی کماتیه و نقصه بو توحیده و مروی بو چونکه ازت بجمه بری خو وعده وعده خدای بیت یان عهده عهده خدای بیت از بتا فلان چتی کم یان فلان چتی ناکم یان ده فلان شوله کم و بشتین گاس بی عهده بشکینم اوه من ناوه رب العالمینی و عهده عهده رب العالمینی من چلی کرد من اشکانت اوه دلیل هندی اونیا و ما قدر الله حق قدره درستی من قدر رب العالمين نجد نخو أسمنيا آية شولك بيجمو وعدك وعدك بدمو ورب العالمين كما كفيل سرفي وعدك بشتيني چب كميش بشتيني وعدي خو جيب جيب كم أبا خير نقص وكيماتية چدا التوحيد ده والقدر قدر قلتنا من رب العالمين أفا كيما ونيا وبرهند التأثير و نقص وكيماتي تكبتا ناف توحيد مروفي دا چيدا في وعده وعهده چلي كرن دست بكر اشكانتن اجا عهده ونیا ما يدقى رب العالمين داي كام عبادته بي بتنب كين وچو شريك رب العالمين ندانين ورب العالمينش عهده يدقى المداي يقول يا كان قو أفكر أيجن قو بمد بحشت دا أسن قو عذاب نادم هر وكي رب العالمين قرآن رب بجيد وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم يجنهم عهد من جيب جيب كان كعبادتي بس بهم كانوا تشركوا من ندانين أوفي بعهدكم ایش ده او عهد من گلن گودای که رب العالمین یگوتی از وی کسی عذاب نادم اوه شرکه نکد ایش رب العالمینش ده عهد خوج بجی کد چو شکت دانیا و عهد پیغمبری صلی الله علیه وسلم مد گل پیغمبری دای صلی الله علیه وسلم و پیغمبری صلی الله علیه وسلم رب العالمین عهده لولدتی کو اویش بومد شتکیب کد. او عهده مد گل پیغمبری دای صلی الله علیه و سلم و هم هم بجین منی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اس ایکل خوش من منی من پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش و پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوش دوید من من گل خوش او اف اهدا وقتی از وی آخف ندکم بجم اشهد ان محمد رسول الله معنى او من پیغمبر بس الله علیه وسلم پیش هم پتر هم آخوش دوید یعنی از تیوی عهدی بدم که آخفنا کسی پیش یا پیغمبری نه اخم صلی الله علیه وسلم از عهدی بدم بی سنت پیغمبری بچم صلی الله علیه وسلم چوشتی زیده نکم ناف شریعت پیغمبری دا صلی الله علیه وسلم او شریعت او مگوتی و دیسا پیغمبری صلی الله علیه وسلم ویش رب العالمین عهده یه لیول گرتی سرمه كو او همو چتك رب العالمين وحي بغرأي كري همو يشري كري همه واجب سلوی گهینتا همو مروفاكي و گهینتا ما چشتکی نداشیری اوش عهده يما یسر که سر صلی الله عليه و سلم که رب العالمين بجيت يا أيها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك يعني او چشته يا محمد صلى الله عليه وسلم سلم همو چشتکی تبا چه بکی تیویا بیجی و پیغمبری صلی الله عليه و حتى حتی بری مرناخو همو دین و همو وحی خوده بو هناتی همو چه کری همو گهان دیا خلکی یک حرفیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم نهلا نهلا برنده و ونیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو امتاوی و همو بسرمان و شاهدیه بودن که انهو پیغمبر صلی الله عليه وسلم بلغ و ادى امانتا همو او پیام خده بوفريكري أو وحي خده بوفريكري هم أو چلكري همو أو قهاني جاء همو چنا هم همو عهدنه عهدت قال خدية عهدت قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشت اینگه همو يا عامه هر عهدك که منو قال إيكي هر وعدك که منو قال إيكي هر پیمانه که منو قال ایکی گریدد و هکا ناو رب العالمین سروه پیمانه بیت اینان یا سین سروه دخاندن چو شکتدانی اف عهد و پیمانه همه تیبه چه بکن همه تیبه بین جیبه جی کرن چی گفت مروی خیانت دا کرد رب العالمين جف المكرين وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا يقول عهدت خو جيب جيب كان وی همه معاصر عهدت گل خدایه هم تیویا جیبجی کن تیویا عبادتی به خدا بتنب کن تیویا کسی دی نپرسین رب العالمینی تبيع عبادتي كسيدي نكين رب العالمين تبيع دعاء ودخاز الكسيدي نكين بس رب العالمين بكين هوا خو بس رب العالمين بين سيندي بس بناف خدي بخينين وصفات رب العالمين بخينين سيندي مروفا وقبرا وكاسدي خو پیغمبری صلی الله علیه و سلم نبید بده خواندن و هر چتکی هبید نیا که پیامبری و مجود بی صلی الله و و شرکه یان خدا و بی بی و شرکه هماتی به چه بکن هماتی به خلب دین پاشنگی و عهده مجل رب العالمین جیب جیکه او پیامبری صلی الله علیه و سلم توی عهد خود گل پیامبری صلی الله علیه و سلم جیب جیب دی سنتاوی بچین اخاف نفس پیش یا نی اخین صلی الله علیه وسلم و چیش تکیش نالی قرآن زیده نکی ناف دا ناف شریعت پیغمبری دا صلی الله علیه و آله و سلم و پیش دینگی هم عهد خود گل خلکی جیب جیب کن عهد خود گل دای بابت خود جیب جیب کن بیا حقی مابدین ظلمه لی نکن تعدایه نکن احسان و باشیه و چاکیت گل دای بابت خوب کن گل خوشکبرایت خوب کن گل بچیکت خوب کن گل جیرانت خوب کن گل فقیرا کن هر کسی که رب العالمینی گوت باشی گل کن تیگه گلوانه همه چه همو احسان و باشی گل کن اوه همو چنه اوه همو عهد اوه همو عهد و پیمانن همه دین وقتی هم هاتی هم ناف دین اسلام دا توی اوه عهد و پیمانن همه دی یعنی مروفی بلکی گل جراح گالخونیه و بشتی اینگی او عهد مروف گل ایکیش داد و پیمانه که مروف گل ایکیش بداد طبعا اوش همو ود گرته و اوانه همه تیویا چه کن همه تیویا درستی جیب جیب کن خيانات نابد شل فانا بيدكرن طبعا عندي خيانات الواع عهدت معظم بيدكرن بزانا جناحاوي وخرابيوي وعقوباوي ماصرة يعني خيانات قال رب العالمين مروفكات وعاد يخود قال جيبا جينكات يان خيانات قال بيعنبري بك صلى الله عليه وسلم يان خيانات قال قرآن بكات قال دين إسلام بكات قال دايك بابا يدخل بكات هندي او كسي قوت يما او عهدك ماستر بيت زانا خيانات كرن قال في عهدش عقوباوي ماصرة و طبعا چشک دانیه؟ او عهد مروف چی و هر ایک الوا دانش نا تجیبه جی کرن همو چیه؟ همو توحید و کیماتیت کبیتا بیروبارت بیروبالت مرویده و عقیده مرویده چونکه اکا و بالله من رب العالمین همه مواصل بید و بالله من عهدش تکی گرنگ بید چونکه رب العالمین یبیتا ما و اوفو بالعهد این العهد کان مسئوله تیوی از چه نکم؟ عهد خود جیبه جیب کم و تیوی از خیانت عهدانه نکم چی من منی هر بوند در بده عالم قانع کم و عالم باریم وعده بیده و تموت کم عهد عهد خدا بیده کم و پشت اینکه منی هر بس هر کابرای قناعت من هاتی و باری من هاتی پشت اینکه من عهد خواهم و جیبه جی کن اما منی نقص صاد ناف توحیده من هی عقیده من آکیمه از منیا یه بخو ویره که چت کم یه ویره که مال دنیا ادخون یه ویره که حيلة وخرابيات جهين ما خلقي وغشة وخيانات البسمانات كم ونيا عهد عهد ابن رب العالمين وسين دا سر خينم وسين دا سر وعدي بخينم وسر عهدي بخينم بس بنود دا عالم قانع كم وغشة وخيانات الخلقي كم هذا شو تداني هذا عقوبة وانا جلك أشياء جلك جلك مازنا هذا دليل نقص توحيد مروية وكيماتيا نقص توحيد عقيدة مروية هاي وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله رب العالمين بجيت وأوفوا بعهد الله إيفا أوتو أو عهد تدي تبدرستي وكاملي وتمامي جيبا جيب كي كيماتي نأخيه هذا هنجي دي بجنة برهند رب العالمين يقولي وأوفوا وأوفوا بعهد الله يعني أو عهد هندان عهد رب العالمين هي بحسي أولي بحسي يوي أو رب العالمين متجرب رب ده كان شد بيجن همون نواجه كده وهمو ركعات كده إياك نعبدو هذا عهد هما ما صلي يعني. وأوفوا بعهد الله في عهد يجب جبجيب كان درستي وكاملي إيه هشيار من كسي نكن الشريك جرب العالمين عبادتي ده وبش تنجي همو عهد دي بدي ده تبع همو عهد دي چونك عهد دي شما كي يقول يا مجيب جيب كان رب العالمين يان عهدك رفينا وخد سرينا همو يا رب العالمين يا فاتي في همو شرب كين همو تيجي جيب كين إذا عاهدتم چی گرا و هنگو چی کرد؟ هنگو عهده گل وکی دا گل هر کسی دا واجب سر چی بکن؟ سر عهده جیب جیب کن بر هند رب العالمین قرآن دا خو گل کافر و مشرکا فما استقاموا لكم فاستقیمو لهم هندی عهده هنگو گل کافر ده کافر سر عهده خو ما اینه هنگیش دیگه بکن فاستقيموا لهم هنگش عهده خو جیب جیب کن دو مروف مسلمان بون صحابت پیغمبری بون صلی الله علیه وسلم المکیه هاتن هجرت که چه مدینه کافر آگرتن و مشرک آگرتن رای کرد بوده دکی و چون اونا گوته چین ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم هجرت کردن چه مدینه اینا گوته والله هم آنها کردن گوته دی هر دوکا فکر رابون دی برچه اون کنه کن والله گوته هم بسرمان دچن پیامبر صلی الله علیه و سلم و بسرمان قوت کن زدی ما و چطف هم وانا کنیو هنگو گوته دوید هم دینه هنگو گوده هم که ریکا ما بردن گوته شرط اگیده ریکا هم بردن چه شرطه بودی و بین عهدی دنما که هنگ وقت چه مدینه وقتا چون روی پیانبری صلی الله علیه و سلم چه چجورا بین بجداری شرکی دو کن پیامبر صلی الله علیه و سلم بیت شرمه نابید ویا هنگ بجداری نکن و هر دو صحاباش رازو بینا خدا لبید بودی بله عمدی عهدی دینه ما و کافرن چو عهده بونینه ونیا عمدی عهده دینه بس در بندسیفا خلاص بینه و ظلمه و تعدایل ملکان و دبچین گینف پیامبری صلی الله علیه و سلم وقتی بعضا بن دست و خلاص بین پشت اینگی گوتی چین الالی پیامبری صلی الله علیه و سلم ده شری و جهاد گل کافرا کین و نه گوتی اوا چه حرمت و چه قدر نه تعدایی تعدای میل مد کن یعنی وی مپیل نه و ناف مکی دا چه مد کن دم تعذیب دن و بکوجن بن عذاب ده خلی خلاص نه گوتی بلا وعده گوتی ام عهدی دی نگو که ام گل پیامبری صلی الله علیه و سلم چه نه این شرنگو چون مدینی چون پیامبری صلی الله علیه و سلم ده حال مسئله افنده گوتی هو گوتی وتی بس ما یه گوتی اما اف کلی اف آخفناکی و اف بس داخل دسته کافر خلاص کن قل بن تعدای زموا و بين بین دفاع دین خدا بکن و بین دین خدا فیر ببین و جلت گل پیامبر صلی الله علیه و اسلام بلا بکن پیامبر صلی الله علیه وسلم سلم گوته مادام گو عهد گل داره گوته نوید گل بین نوید گل بین اما بین نو مدينه ما نو من یعنی هموش بس مادام گو عهد داره کلاش نشریوانه نوید هنگ بین عهد خودی بیا چلب کن. تیا جیب جیب کن مادم تو بزانه مادم عهدت گل کافرا تیا بیتا چه تیا بیتا جیب جیب کردن هنده تو بزانه تیا عهدت دی همو چه دبن همو تیا بینا جیب جیب کردن و خیانت کردن انا و عهدانه ده همه چیه همو نقص و کیماتیه بو چه امروی و توحيد مروي وعقيد مروي چونك را حکیمونیت مروف خيا رب العالمين و وكفيل سر في في و بشتی مروف خيانات و شو و نقص کمو رب العالمين ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها رب العالمين بجيت سيندا و عهدا نشکینن و نه هلوشین و پشتی اینگو چرا کری؟ پشتی اینگو تأکید هبخو عهدا تبیا واجب سر مروی مروی جیب جیب کرد ایلا که ایک نشيا نشیاب و سیندش تبیا جیب جیب کرد هر وقتی پیغمبر صلی الله عليه وسلم گوتی اما هر وقتی رب العالمين قرآن دمه دستی گوتی و احفظوا سين ديشتي بيا بينا جيبا جيكرن بعد توكيدها اجا بشتي اینگه هكا رو سین تأکید کرد بود یان عهده تأکید کرد بود چه بناوه خوده یان سین در سرخان بو اوه اجار ده چله اوه اجار عهده کرد گران غاوسيد و في وی عهده اقوباوی يعني یعنی اکی بجيت ونيا بخوده کما از فلان شده ان والله لا افعل كذا هيك دي قلتي والله وبالله وتالله لا افعل كذا هي افي سين داخو چلي تأکید کرده اوی دویه گلک سیندن ونیا یعنی سه جارا تأکید کرده اوه سیندوی هکه هر دو اوه مخالفا خوب بشکینن و جی نکن هر دو کت گناهکاره بس اوی دویه گناهاوی ماستره؟ چونکی وقتی وی سیند خواندی سیند کب چه خواند؟ تأکیدتر خواند ماستر خواند قوتر خواند اجا هر هویه وعدش عهدش هک ایک ناو خوده سر بیش عهده خوده بید یا یعنی سین دك سر خينيت سر عهدی سر وسر وعد خينيت تشك تدانية مخالفة في عهديش چيه ماستره عقوباويش ماستره بل هند رب العالمين قلت ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها هقول شو سين داو شو عهد مرف نابد مخالفة لك بس إجارة بتهاتين هتأكيد كرن تبا إجارة مروفة ليشيا و مخالفة وشكانتنا وكنحك ماسترة وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا پیغمبر صلى الله عليه وسلم هكا إيه كربو أمير مازنه جيشكي على جيش يعني یعنی سر جيشكي جيش أو أو 400 400 بيتو بتربن أو بجنة جيش أو سرية سرية بر بيدوها سرية بر اویده بر 400 نفر ده اجا که چندم هر جاره اشتنگیه هكا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایکر بو کربو امیر کربو مازن کی یان سریه که او چه داشت چه جیش بید چه سریه بید اوصاه فی خاصته بتقوى الله به صلی الله علیه اولی دا کی وصیت کرد وی امیره وی مازن وی جیشی دا تنه فی خاصته یعنی بتایبتی تنه دا وی و نصیحت بتقوى کرد بی تقوى الله دا بشه تقوى خودت کرد الخودت ترسد بو چونکه همون گاوه امیری مازنی اکو گوت امروی تو بوه مازن جه مازن فلان جماعته تو بیا مدیر دائره تو بیا ونیا مدیر عام تو بیا ونیا اوه همویت بندسته ده هر ایک او نوع مازناتی اک لالی مروی چید بید هکی ایک مروی نصیحت نکد و مروی ها گار خونه بید مروی دست بیکد ونیا عجب ده مروی بید، تکبر ده مروی چه بید زمید تعدای دل الوا کسا کد کیم کسی هی که خلوا سر و مسئولیتانا چه بکد خراب گرید برند پیغمبری صلی الله علیه و سلم گل امیر دانا بو اولی دا نصیحت کرد بشه تقوا خدا بکرد خدا بترسه شیار بی اوه تو اول مسئول تو مسئول وانه همای اوه همویت بندسته دا یعنی اوه هر ضررک جهی توانه پریکاته را بیدو خمس سالیاته بید تو به مسئول رجا قیامتی و نه جوانی اوه اف درجه ونیه درجه که والله ونیه بو قدر منه و باشه منه اوه همو مسئولیتی چیه؟ همو تکلیفه همو زحمت کرنه بر هنده شکتو بیسح که پیغمبری صلی الله علیه وسلم یان صحابت وی هر چار خلیفه راز بنا خود بید همو جیان خو وقتیت خلیفاتی و مازناتی و و بین مازنت بسرمان همو بچه آبری همو بنخوشی آبری همو ونیا خم خماوا ونیا ملت خم خماوا بسرمان بینه همو گفه ونیا که شف روجت خو همو دانه نسر خوشت خو همو دانه نسر بس خلکوی و شعبوی چه نهید؟ نخوشی و ضرر نگهیده چونکی واهو هست کرد که اف شعبه همو مسئولا وادا هر ضرر واب یعنی يعني رجع قیامت بسيار دلواهی تكرن و همه باشتره بو شعبه شعبي بو جه خود کرد برندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم وقت كربو امیر اف نصیحاتا لید کرن دل وهنده غافل نبی و در چی بو چه نبی؟ در كبر بو چه نبید و مازنی بو چه نبید؟ بيتاق والله دا بشت الخده او چته واجب سرته تیویا بکی چته حرام تیویا خود پارزی اوشیار بی تعدایل و کسانه نکهید من دسته و من معه من المسلمین خیران، و دا اینگه بشته اوش همو او بسرمایت گلته دا اوید که تو دی بیا امیر و مازنه و اوه همه چته همه باشتره تیویا تبوانه بید چی گوا ضرر کو خرابیه کش بوها تیویا تو چه لکی هندی تا پیچه بید تیویا ونه که زرار و اذیت کی تو او جیشه تب فقاله Peygamber de beşte sallallahu aleyhi ve sellem. Ohzu. Bismillahi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de el gazu yani çuna şariye. وقت گل کافر ده و جهاد که شرعی دید بجنه چه؟ الغزو جهاد و دین جهاده ما گل کافره طبعا وقتی ما گودی جهاد گل کافره و بحثی گل کافره و مشرکایه اف جهاده یا هی ونیا جرهی کافر و مشرک چلی هاتین یتین بسلمانه و یتین دی تعدیل بسلمانه کم بسلمان دی چن بنابری وار آستن جاره هیش ونیا بسلمان دی چن دین خود بلاغ کن کافر و مشرک دی هن ریکا دعوه دار آستن و ناکن بسلمان دعوه دین خود بلاغ کن چونکی نه بس جهاد ونیا ایک جهاده والله بس امنگی دی جهاده که هكا كافر هاد نما آن مشرك هاد نما نوعی کل نوع اما جهاد و نیم هی هنگی تیدا کرن که دین خود ده تا بلاغ کرن هر ایک بیت آستان که ریکا بلاغ کرنا دین خود ده چله هن همو را کرن کافر و مشرک و همو دهنه چه دهنه لادان برهند جهاد یا هی و نیا بجن جهاد دفع یعنی تو دشمنی خود چه بکی دشمن خود خودیر کی و دفاع خوب کی و جهاد شی های جهاد منیا بلاف کردن دین خودی که دشمن مرو و کات کافرک مشرک کات بو ریگر ریکا بلاف کردن دین اسلام دا ده اف ریگر چه هت هت را کرن اینجا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوت وانه گوت وقتی چن غزوه ده چن ابناو خودی و خواز هاروکاری در ابراهیمی العالمین کم چجرب قوت آخو شیانت خون شرینا کن هنک نشین چجارا اب قوت اخو سلاح اخو شیان اخو چه بکن؟ مشرکا بشکین قط نیه ایلای تبیار کی هنگ داخاز هاول کلیر که کن رب العالمین چونکه هکا نصر و سرکخت نه ایلای رب العالمینی اهل عردی و و مل او اجنه همو پشتم پشتوان مروی بند، مروی سرناکه و من نصر الا من عند الله نصر همو قبل كيرتت لا رب العالمين او نصرني یعنی. به اذا بشتي دا خاز هاروكاري رب العالمين كان چجرا مغرور نبن بقوة أخو بعدد أخو بسلاح أخو أولا چجرا مغرور نبن في سبيل الله وقت وقت من جهادت كان بو چب كان بو بلاف کرنا دين خوده بو هنده دا خوده الخرازي كان نبو رياء بيت دا خلق بجم الله مروفة كزيرة كان نبو قوميات بيت ولد قومي أخو بشتفانيا قومي أخو كم دا قومي مسر كبيت هكا قومي مروفية كافر بيت نبو بشتفانيا في قومي بكيت ونبو چي دفاع في قومي بكيت هنگی دفاع دل قومی کنن دل ملتی کنن هکا ملتی مروفی و قومی مروفی چه بید؟ ید بسلمان بید و نیت مروفی او بید اما بسلمان دا تعدایی بظلم لینه کنن یان بو هنده بید ونیا بجن والله دا نو دنگ خوب علاقات کین یان بو هنده بید با عصبیت بید او همو چنه؟ او همو فی سبیل الله نینه او همو اف شرع همو شرع چنه؟ شرع جاهلیت نه دین اسلام یکو دینا بید مروفی بسرمان بجداریتی دب کرد اما بس ایک شریعتی ریکا داما فی سبیل اللهی. هوا بو چی بید؟ بو دین خدا بید اما بو حزباتیه بید ولی عمل عایده فلان حزبین یعنی هده چین شریک این و نیم بو دا ناوی حزبا خوب بلن کن ناوی جماعتا خوب بلن کن اول چو جارا فی سبیل الله نیه و نیم اول گره خطر مروف چی بید؟ مروف ناف و بن و علمانه دا و بن ناف و وانوانه دا بمرید و نیم اول مروف مرید و سر مرنکا گله که خراب به هندش پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیرواتی نو اول کنگی بو وقتی دا جهاد دیدم یا و کسی صحابه پیغمبری صلی الله علیه و این یتواصفی تر نبو اما دوزان بزانم اول واشت همه مهمتریه. ناف جهاد دا و همون گوه به سلمان هر کار کد کد تیجا سحکتا چه؟ سحکتا انیت خوکا بخودید کد و نیا یان بخوده ناکد هکا بخوده نکد تیجا انیت خو صافی بکد و درست کرد. پشت انگل توی عملی کرد. قاتلوا من كفر بالله پیغمبر صلى الله عليه وسلم گوته جهاد قلوی بکسی كان اوید كفرينية برب العالمین بکن اوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم یعنی ایماندار چجورا چرا ناهین؟ نوهين ناهین إيمان ایماندار شر قل ناهیت کرن جهاد قل ناهیت تكرن إلا وحالتا نبيت أبي خدي قوتي عن بيغمبري قوتي صلى الله عليه وسلم كي اكل واج كر كبيت سبب شر وشر کرن هنگش جنه أول شر ما بینا كيو كيه نبوش نوه شر ما بین بسلمان و کافره ونی اوه شر ما بین بسلمان و بسلمان ده شر هیتا کن حتی ضرر و بسلمان اوید که تعدایه و خرابیت کن ضررات هیتا را گرتن نبو هندی ابو کشنوایه اما بو اوه اراده گویی قاتلو من کفر بالله اوه کفرینیت کن و تعدایت کن و او کافرت چه بنیش؟ اوه محارب بن اوه دجمناتی ها بسلمان کن اما ما گلکت این کافر نیش بس شب وانا هيدا كرن او الناف بسرمانه بيت او عهده هي او بيمان هين قبل بسرمانه او خرنا هنا كشتن چونكي جيت قال پیغمبري ده صلى الله عليه وسلم كافر ومشرك بون الكيربون المدينه بون قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم جين حتى پیغمبر مري صلى الله عليه وسلم هر بون، هر هبون ما بون كيره الناف مدينه دا. اغزو پیغمبر صلی الله علیه وسلم گوته هر جهاد کن، ولا تغلو بس شیار بن اوه غلول نکن غلول اوه ایک وقتی او مال کافرات که ویتا ناو دستی بسرمان دا جهاد که شرعی دا مروفه که بسرمان چید هنده کلوه خوبت بری بیتا لیگ بکرن بری بیت لیگ بکرن چون که اف مال کافر وقتی کفت دستی بسرما ده تا لیگ بکرن و رب العالمی مد قرآن ده گوتی که هر ایکی بشه خوه های ناف ویدا و مجاهد او جهاد کلی بوای یتی های او به هنده که دیش رب العالمین یگوتی اجا ایک بچیت بنیا بجید از بخوفه بم هشتو پیغمبری صلی الله علیه وسلم لگونه مازن یا مازنه لگ و کریه چید ببد دزی و هفت بجنه غلول پیغمبری صلی الله علیه وسلم دیشیار بن وینکم ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامتی اما بجید هر کسی که به هنده بکد رجا قیامت که چی بریه چه پاروکک بریه میزک بریه حشترک بریه چیلک بریه سیارک بریه دیت رجا قیامتی اوشتی سر ملیتوی وده هيتا فضحاندن وده هيتا عذابدان اول ناف ساحة محشر ده بلندش بود پیامبری صلى الله عليه وسلم سلم بود صحابه شیار من کس چه نکن ولا تغلو شیار من غلو لی نکن ولا تغدرو و شیار بن غدرش نکن خیانت نکن اوه خدا نکتب ایکل ایکل و اه، اف حدیثه اینای اف حدیثه اینای بر بهنده و تی بن چه نکن خیانت نکن هکه انگو عهدت گل ایکی داد و عهد خود جيب أجيب فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ما دام عهد خوي بردوامه بلا كافر ومشرك جبيت تبيع عهده چلب كان عهده بيتا اه، اه، درس كران وعهده يبردوام بيتنا بيتهم هم خيانات كان كان جي دي عهده ديتاش وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء <coughs> هكا هم ترسيان نوع فا كافران هنقو عهده وبيما يدقل هين کو شر ما بینان گونه تکرن و تعدای کس تعدای کسی نکرد پشت اینگی رب العالمین بش حکم ترسیان او دی چکن کافر دی خیانت لکن و نشان خیانت لی در کفتین هنگی رب العالمین بجید هنگ بیش نوان ده عهدت ما بین ما و هنگو دانما چونکی نابه تو کنه در راست حتی خیانت کن ما کود چند بسمان کشتن و ضرر که مازن گرند در چی چه نابید کس قبیل نکد نه رب العالمین قبیل کرد و نه دنیاوی نیش کس بینده قبیل کرد گل تایی دجمنه تا دست نیشان خیانته لی جیبه جیبون توش دی چلی که؟ توش دی بجی برهان ده عهده و پیمان ما بین من امان بلان در رب العالمین شگوی چی گوه ترسیان هنگی و عهده نهیل نخو عهده هر ده چلی هید دیه تا جیبه جی کرن ولا تمثیلو پیامبر بس الله سلم دو بشته بشته قاید جیشی اشیار بن چه نکنیش اشیار بن تمثیل و کسانه کن ابه هم گرن اجا چه اخسیر بید چه کشتی بید کافرات نکشتن نمید چند بچکت والی وکن دفنت والی وکن زمانت والی وکن صحبت رو بکن اما حرامه بلا کافریش بید ما کشتن خلاص ها دهو دهو هیت وشارتنیش خود دین اسلام چی گوتی یه گوتی کند ناف بن عردی ده وشارتنیش هو قدر که اگرتی؟ قدر مروف اگرتی بلا کافریش بید اما نبی صحبت بکرون و طرانه بکرون اما حرامه یان احسی را پشتیار نگته منیا ترانا پیب کن و صحبتا پیب کن و نیا جت بلیت والی بکن آن گوش کت والی بکن هر شتکی ولی بکن اوش چیه؟ اوش حرامه اوه هنگی و نیا درز بو شر تا تکر هندیش چیه؟ هندی شرط تا تکر اما پشتیار تا گلتا خود تا تکر در شریعتی چن ندا شریعت رک نده تو ازیت ویده. ولا تقتل ولیدا یعنی بلی خب صلى الله عليه وسلم تشير من شيكا ناكوشن شكر بيت شكوش بيت سن البلوغ نه اینا چه؟ نه اینا کشتن چون که هم خوش دعوت که دلیل اثر هنده که دین اسلام نه آتی کافر را چلیب کرد نه آتی کافر را بکجید دین اسلام امر منکی یک کافر را بکجید دین اسلام یا گوتی چه بلاغ بکن؟ اسلام بلاغ بکن بجا اگر کافر کاد خب ریکا دین اسلام ایلا از وناکم تو اسلام بلاغ بکن ایلا وکی هم بجا ایلا تیوه سر گیانه من رابچینه خود تو بر اسلام نگه این یب ویجه اولا گی خود وی خود مستحقی چه کرد؟ في خو مستحق کشنه کرد من دین الإسلام نهات يا عالم بکشید في عم بس على و مشكلة لا تقتلوا چه وليدا وحديث دي تاتي هاتی گوتی كوجن في عم بس على علیه بينا سلم كوجن بينا نکشن كوجن أبي بس داري بجداری نکن شاید آخر چه نوين نه هم همو مين نبا وإذا لقيت عدوك من المشركين في عم بس على علیه و سلم يا دجمنا يا خوي بسرمانا يعني مشرك گوتی سرمانا و گوتی بسرمانا تجشت يا دجمن يا خوابي مشرك فادعوهم الى ثلاث خصال او خلال وتدعويت تی دعویت گلد هل چلی نکه هل نكو جو شريد دست بی نکه دين إسلام دين دينك نية يتيني نیه یه تینی وكافرة بخوینا کافره و کافره بکجید نه دین هدفه که هی هدف آوه آرمان جاوه اول چه بکد اسلام بگهین تهمو خلکی عالم و طارياتي و وشركه بين تدري بورنا توحیده عالم النسرك الشيطاني وجهنم بين تدري بتسرك كيره سرك بحشته برهندش بيعمل صلى الله عليه وسلم قلت تو چیه گوتا قاید بسرمایه دی چیه بری که بری دشمن خوی مشرک شریف گرنا که اولی دی چی دی دی سه چتهاویه بری هر ایکی الوانه قبیل که هنده خلاص هنده چو شر نامینی تو او دی هکه وا قبیل کردن اوه شر نامینید دوی الوا یا سه اکوا قبیل کرد بود ایلا دی شریکن وقت هم چه دی رازینین هنگی تو جنگیجه چه کن هنگی شر بگلی تکن اما هندی دین اسلام هر ریکه که هبی که بس شر نه تکن و خوی نه تردن او ریکه چه کری او یه هل بجاردی بس که برام بری تونیا بشت از دی قبیل نقم قد ایلا تیو چه ایلا شر او هنگی ونی او چه اشت تيت ونيا شريك فرشتتا وعد بشتا إلا تبا شريكا منك فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم هر ايكل فانا واجب وتدافت لقبيلك وكف عنهم نيا أشهري قال لكم ثم ادعوهم إلى الإسلام أف ثم رواية إمام مسلم رحمة الله لبيت يهاتي أما رواية دين هاتيا وعلماء قالك ويقولي أف ثم زداء أف ثم زداء هذا اول شرطه پیامبر صلی الله علیه و سلم دوشت قائد بسرمانه قائد جیشی بشت دعوی اولی دعوی جلب که ورن بسرمان ببن فإن أجابوك فاقبل منهم هكا بسرمان بورن ده خلاص تشار نه نويتكن تازه چه هاتن تازه خوينه و ماله و ونی همو اشتباه چه هات هاتا پاراستن و بونه بسرمان ثم مدعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وقت بسرمان بون بشتنگي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت بجه بلال جه خو نمینن جه ناف او جه دا و جه کافر و مشرکا بلا بینه کری بلا بینه جه مهاجره جا چه مدینه بید وقتی پیانبری صلی الله علیه وسلم که مهاجره هجرت کرد چون مدینه چه پشتی اینگی بید حتی رجا قیامته هجرت هر دیو بردمان بید ناف کافر دا یک بسلمان بوده بخود چطور ناف کرده ناف بسلمان دا شید چه کرد دا شید دین خون آبگرید و هندش پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوته وقتی بسرمان بون بجه ناف کافر دانه نمینن هر ناف کره دا هر ناف بسرمان دا بخفیر دینه خوب بند. دافزان دین اسلام چیه دوز چه عبادت خوده بکه ونیا ما از چم ناف کافر و مشرک داریم مخوره دیت ترانا کن دی صحبت من کن از نویجت کن ونا کن از درستی دین خورا گرم او سر وهنده ونیا نتوشی عبادت رب العالمین بکی نتوشی گناه نکی و نیا هدی سر وانه بردوام بیو پشتی نگره خوشانه ده همو کافر و مشرکن معاملات گلوا گلا گلا کب زحمته ده پیچ بیشه کفر و شرکی برده ده چه کن؟ برده ده شرین کنه نیا و دین اسلام و و اسلام حق تو چونی تو اشار زانی ده بتا شبه اینو نو اینو دین اسلام هود کته ونیا مروفک درابط یکی کجید على اساس نیا دوشت والله جهاده ونیا یعنی خود جهادیش نیا یعنی دیره اول بسرمان اول دین اسلامیه دی بیچ بچه تصار کنه ونیا ناف کافر دا ونیا آن دی بیف کافر یعنیش ونیا تو دی بسرمان بی چون دین خود نزانی دی تشی تجی مخالفات و خلطی بی بعدش پیغمبری صلی الله علیه وسلم بوده وقتی هم بسرمان بود دیگه ناف که دا بیادره ناف کافر دا بیادره و بچه ناف کرده دا ناف هجره بخوب کی یعنی چه ناف جه بسرمان دا فیره چی بی فیره دین ببی دا خو خب فیره شی دین خود درستی بکی ونیا برهندش شب عالمین رجا قیامت دی بشتوا کسا اوید ماینه و ناف کافرادا و نچون هجره نکری و پیچه بیش بچین چه مانع نبینه هم خونه نچوه در روز قیامت رب العالمین بشتوا هنگو بو عبایت منت کرد هنگو بو درستی خود نپرستیه هنگو بو درستی ونیا فلان عمل عمل صالح نکینه هنگو بو گناه ونیا فلان گناه فلان گناه کردن و نیا را به خدا والله ما امناف کافر دوین امنش یاون و نیا دسالات واب و حكم حكم واب وما وكر بعد ما كوجن رب العالمين چی بشته الم تكن ارضي واسعه فتهاجر فيها هم از عبد من بر فربو میگم خو اجازه نه چنه فلانجی وشیان بچن چه مانع نمون قد میگم نه چون بس بر دنیا خو منیا ولای را پورا دنما کم شول نکین ولای را فلان چتی دنما ولای را گرانتی ایامو تلفزیونم سولید بم تلفزیون ای کرنه مزمون دنیا و تکنشی ده چی ناف که دمیده با ناف کافر دا جا او شوله همه خرابتره همه ماسره ونیا نوکه یا اون بری نوکه شهری هبی ونیا ناف ما دا چی ناف کرده هجرا بل بالمقلوبه هجرا بالمقلوب نکه آتیه داره که چی بکن ناف ما دا چی ناف کرده ناف کافره و مشرکانه نه و همو جا اغلب جا رو چن ده بجیه تو بچه بره ونیا تا چه عذر هیا تو چی دینی خود بلا کهی، تا نخوشه که تو چی ونیا چاره سر کی تو طلب علمی ونیا چی بخوب خینی شریعتی چی مانعنی نکت بوینده چی بس اغلب ونیا به ولا رحمه نافر ده ولا پاره های ولا ظلم نه تکرن ونیا افا آخف ند ونیا بشول ونیا چو اصل و اساس بونه دی چی تا ناف ونیا ناف جیب سرمان داده هیلید یا ده هجره کرد بو ناف ناف جه کافره و ناف جه مشرکه آنچه بشه تا ولی ما از ویرش چت کم هم ویرش عبادت خود کن مزگفته تایی منیه همشین درستی رب العالمین پرستی و وکی دیش و وکی دیش ونیا هم فساد عقایدی و ونیا دینی ویری هی و هم فساد اخلاقیش ویری هی اول ویری هی اب خوش دی بشتا تاری والله اشتر وری هی ایرانیه یعنی ویرش چی چی لیره ویره خراب لیره ویره خراب لیره هر چون ابدونیه ایراد جه و دولتانه چی بیشنه او جه امتی ده میگن بجنه دولت اسلامی بجنه جب سمانه و جوا چه بجنه بجنه دولت کافره میگن و او سلطه و دسالات وای کافره و یا مشرکه میگن دسالاتت ما چنه دسالاتت بسرمانن یعنی یعنی مروفت بسرمان ایک بجنه ولیا ظلمه های تعدایه های و این کاریا واشتانه همه رایت کلن بس ونیا کفر و اسلام چه جرا چه نهین جنبت بینیا ونیا نیزیکه ولا ما رحم ویره پتریه های ولا نزا چه ویره پتریه های اسلام إسلام يهي بير كفر يهي خلاص وقت قوتي إسلام وكفر وقت قوتي توحيد وشرك تبقى مروف كي هل بجريد تبقى إسلام وتوحيد هل بجريد ونيا أجا هكا ناف إرادة چه بيتيش هكا ناف إرادة ونيا كيماتي ونقص نواف وامروفا دهبيت نا ناف إسلام وتوحيد أما ناف وامروفا دهبيت أما ناف ونيا بصرمان بن ونيا مروف ده تحمله وفي كيماتي وفي ظلمه وفي تعدوه كد بخاطر چه بخاطر دين خو عقيدة خو اما مروف تح... نابی تحملات چه کرد تحملات کفری و شرکه کرد و ونیا او باشی هندک هندک الوا باشی که هو خوتی نداری که چیه که باشیه هو خوتی نداری ونیا که باشیه مروف ونیا چی ناف جه بسرمانا دا ونیا رابط هجره کرد بشتا ناف کرده دا بشتا ناف کافره دا و اغلب الواش هر طب خوش ونیا هر کسی که بلکه مبخوی ها غالبی اغلب الوا پشتی خاصتا مسئله که خوب شینه نخوش و خوش بید بعضی بشتتا قد تو نشیه که تو بچی که خو تو نشیه کره خو تو نشیه کچا خو اول چو دستی دارین؟ او دی بوتا چی لیکن؟ او دی بوتا تربیه ده او مدارست وانه کلیاتت وانه جامعاتت وانه کچیت وانه او دی بوتا چی لیکن؟ او دی دل خوی تربیه دن قانون وایه تو نمیری ایک آخف نیش بکی ایک آخفتم که دیتا بنا سجنه و دیا سجن کرن و شکایت دیتا کن هم به اعترافات کن بشت اره والا والا از گله که باشم بس یا به چی دست نشید هنده خلاص ونیا یعنی لیره تو یه کیف آخوی به چی که خود چه عقیده و چه دین فید یعنی که ونیا شف و روش ونیا بکشه هر که نیشه بدهی امید مقصرین نخو اما لیره کس چه تنو کس به چی که خود فیر دین که فیر عبادت خود بتنب که، فیر هنده که شرکه نکد فیر هنده که که نویجه بکد که راستیه بیجید که غشه نکد که خیانت نکد تو بچی که حکتش سراوه هنده کس چنا بشتته نه و کس آتنا کت و ناچن شکایت التب کن ناچن بابی پاو نپش شیشکا سرا و مسئله نه یعنی اول الواش تل گلک گلکت مازانه که ناف کرده هی ناف مده هی بس گلک جاره هک خم و هم مروی نبود دین مروی و نبو راضی بین رب العالمین نبو بحشت اما بو دنیا و بو مال دنیای دا مروفون ده چید و چته همه ماستر لاری خو هیلید و ده دست خودت و ده چی دوانیا چته که هو و خو گرید ولا رحمه هی ولا پاره هی ولا نظر چه هی تشته ناف ایره دوانیا بلا او رحمه او پاره کلی بیتیش بلا ناف جه شرکی و کفری بید تقبل همه کم بس دا چه بکم دا بچه جیان خو خوش کم دا جیان خو رو ببن و و یکی الوا خلاتیت مازنه خلاتیت مازنه ناف مروی ده مروی بسلمان فکریل هموش تکی کت و فکریل وهنده نکت بو چونکی چو جارا مروی بسلمان نبی تنازل چه کت نبی تنازل عقیده خوب کت و دین خوب کت و بیرو خوب کت و اخلاق خو روشت خو اخلاق بچی کت خو جنا خو خزانا خو مالا خو کره خو کچه خود نه بچی جا تنازل الوانه کرن بلا تحمل ظلمه ده کرن یا تعدای فقیری همه بلا کت بس بلا چی بومیده با بس بلا بی بسلامتی بومیده با اما یه دی مروف بلا ونیا همو چونیه او ظلم و تعدای فقیری همو مروی چی ده تحسیب کرن بس تصبر هبید همو مروی خیر و اجر ده تحسیب کرن و همو گناحی مروی ده بد اما ونيا مروفي غاب چنوه ورجا قيامات رب العالمين ونيا بيشتا مروفي ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها ونيا دي ماشي جاقا بي اوه كتو مروف كافر بيتو ناف جيه كي دا مروف ناف كافر دا بيتو بسلمان بيت رب العالمين دوشتا تبو هجرات نكب بهكا مروف ناف بسلمان دا چو بيتا ناف كافر دا رب العالمين بيشتا تو ناف بسلمان دا وكي بود بيتا هرا دين خوب يخير ناف حقر يا کی گوته تا بچیکت خوب بویره ونیا دفیر اف اخلاق و اف دین و اف چته خرابه بود یه موی چی جافه بی چی جامن بجن بود دنیا ده چون رب العالمین بشته من تو چه کربوی بود دنیا ام بود قرآن ده بود یا ما و الجن ایلا الا ليعبدون بعد ما هم هر ای کلمه و امزانین هدفا جیان ما ام بود چه جین ونیا ناف دنیا ده هدف ما پیش هما ده بید چه جارا و هدفی نوید بخینه ناف چه ده ناف خطایات ده بخاطر چه بخاطر چتکه کم یه دنیای دا و بخاطر هند دا مال دنیا دست خوردین هف حدیثی ها دریجه دنیا اشتو گره کمای انشاءالله درس بدای تمام کن وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين